Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam Svi moji sljedbenici će ući u džennet osim onih koji to ne htjednu. Neko reče Ako to neće, Allahu poslaniće. komi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Ako mi se suprostavi, taj neće ući. Odgovori on. studio Tauhid Islamska omadina Beč Tako Allah zastrašuje svoje robove O moji robovi bojte nas S druge strane obavijestio nas je o džennetu i njegovim ljepotama i slastima i užitku koji ima u džennetu i opisujući nam prave vjernike kaže jedaunahu wa rahab. mole Allaha iz želje da postignu ono što im je uzvišeni Allah obećao wareheba i bojeći se onoga s čime im je on uzvišeni zaprijetio bojeći se džehennemske vatre وصوحت الأزاهر والسفوح وماذا قد na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i sunneta. Rekao sam o Allaho poslaniće, reci mi o islamu i o islamu nešto nakon čega nikoga poslije tebe više neće biti. A onda mu kaže Resulullah sam, Kul amentu billahi summa staqim. Reci, vjerujem Allaha, a zatim ustraj. Zatim budi na tom je ispravnom putu do kraja svoga života.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 I nesumnjivo da je Resulullah a.s. uložio najveći trud upravo u ovoj oblasti. Tako ćemo vidjeti da je 13 godina Allaho poslanik a.s. pozivao u čisto i čvrsto vjerovanje. 13 godina u Mekki i to ćemo naći tak, takvo pozivanje u islam ćemo naći i u medinskom periodu, u ostalih deset godina, s tim što u medijinskom periodu vidjet ćemo da ima i poučavanje propisa šerijatskih vezanih za ibadete, za međuljudske odnose i sve ono što je potrebno jednom čovjeku da zna u postupanju njegovom svakodnevnom životu. Dakle, pitanje vjerovanja je jedno od najvažnijih pitanja u čovjekovom životu i zato ćemo vidjeti da Kur'an i Kerim i sunnet Resula a.s. najviše govore o ovoj oblasti i da se u svim vrstama ibadeta upravo pitanje i atikada i vjerovanja čvrstog ubjeđenja proteže kroz sve šarijatske propise. Prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhum od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim, da je došao jedan čovjek, vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam i rekao mu Dulleni ala amelin, ida amiltuhu dehaltu dženne. Allahov poslaniće, ukaži mi na dijelo koje kada budem radio, ući ću u džennet. Pogledajmo koliko je bilo interesovanje ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam wa radijallahu anhum za Allahovo zadovoljstvo, za džennet, koliko su se trudili da postignu one zaista prave vrijednosti za kojima treba čovjek da žudi u svome životu. U hadisu koga prenosi muslim, kaže se, kaže se u tome hadisu da Božji poslanik, ali salam, kada mu je upućeno ovo pitanje, kaže nakon kraće pauze, a šta si me to pitao? Pa ponovo ovaj čovjek ponavlja i kaže Božji poslaniće ukaži mi na dijelo koje kada budem radio učiš u džennet. Hoće da kaže i istakne vrijednost i važnost toga pitanja. I onda mu Resula Ali sad sam objašnjava dijela koja uvode u džennet. U tom istom rivajtu se spominje i in nekele se elte an Zaista si ti pitao o nečem velikom. Jer ljudi se raspituju o svome dunjalu. Šta će i gdje će stanovati. Raspituje se o svojim ovosvjetskim potrebama. A onaj ko se raspituje o ahiretu, o Allahovom zadovoljstvu i ulasku u džennet, zaista je to ono osnovno pitanje koje ga dovodi do zadovoljstva uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i do njegovog dženneta. Nema sumnje da uzvišeni Allah je obavijestio nas u svojoj knjizi o džennetu i u džehennemu. Govoreći o džehennemu i njegovim strahotama kaže Kedalike yuhawifu Allahu bihi ibade. Zalike yuhawifu Allahu bihi ibade. Ja ibadi fattakun. Tako Allah zastrašuje svoje robove. O moji robovi, bojte me se. S druge strane, obavijestio nas je o džennetu i njegovim ljepotama i slastima i užitku koji ima u džennetu, i opisujući nam prave vjernike kaže jedaunehu ragaben wa rahaba. Mole Allaha iz želje da postignu ono što im je uzvišeni Allah obećao wa rahaba i bojeći se onoga čime im je on uzvišeni zaprijetio, bojeći se džehennemske vatre. Svakako da ulazak u džennet zahtijeva Allahovu milost, kao što kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, u svome sahih hadisu La yadkhulu ehadukum el jannata bi ameli. Ili Len amal amel, ameluhul janna Niko od vas neće ući u džennet svojim djelima Ili nikoga njegova djela neće od vas uvesti u džennet. Wala ente ja Rasul Allah, zar ni tebe o Allahu poslaniće? A on kaže, wala ene, čak ni meni. Illa en yetagammeden illahu bi rahmetihi. Osim da me uzvišeni Allah obaspe svojim rahmetom, svojim, svojom milošću. A obavijestio nas je da ga je uzvišeni Allah obasvo njegovom milošću. Kaže, Inna fatahna leke fethan mubina li jagfira Allahu ma taqaddama min zembik wa ma ta'akhkhar wa yutimme ni'metahu alayka wa jehdijeke siratan mustaqima. Gdje mu Allah kaže da sve ono što je učinio i učini da mu oprašta od onoga što je u poslaničkom haku i kod poslanika se uzima kao grije, a to je ako urade između dvije stvari onu koja je manje vrijednosti nego ona druga veća i tako dalje. Dakle, obavještava ga da mu je oprostio šta je bilo i šta će biti i da će mu dati od Allahove blagodati. Neki kažu mi ne radimo da bismo dobili džennet, niti radimo što se bojimo Allahove vatri. I kažu, čak i ako nas Allah kazni u vatri, mi smo zadovoljni s time, ako je On zadovoljan sa nama. To je prosto filozofiranje iz koga nikakve koristi nema i ono sa čime nije došao Allahu poslanik ali salatu wasalam. Svakako da se traži Allahovo zadovoljstvo, a i ono što nam je obećao uzvišen Allah, to je džennet u koji se ne može ući bez Allahovog zadovoljstva. Ova ridvanu min Allahi a Allahovo zadovoljstvo je veće od, od dženneta i od njegovih uživanja i svega što je tamo. Dakle, čovjek radi da bi dostigao i da bi dobio Allahovo zadovoljstvo i da bi dobio dženneti da bi se sačuvao onoga čime mu je zapriječeno na ahiretu. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ta'budullaha wa la bihi To je ona osnova koja uvodi čovjeka u džennet. Da Allaha obožavaš i da mu ništa ne pridružuješ. U svojim vjerovanjima, u svojim riječima i u svojim djelima. Dakle, čisti tevhid, Allahova jednoća i vjerovanje uzvišenog Allaha Đelešanu, da on ima svoja lijepa imena i najbolja svojstva i da mu niko nije u tome ni sličan, niti ravan, da je on jedini koji je karakterističan po svojim dijelima, kao što je gospodarstvo, vlada svim, kao što je stvaranje, kao što je moć, kao što je jednoća i sve ostalo, da on jedini daje na faku, da on sve zna i svime vlada i na sve utiče, a nakon toga sve i badete i sve što čovjek čini na ovome svijetu da čini u ime Allaha Đalešanu. To je ta osnova. Dakle, svi i badeti da ih čini samo jedino uzvišenom Allahu Đalešanu. Dakle, nije pitanje da li čovjek čini badet, već je pitanje kome čini badet, Uz ono što kažemo kako ga čini. Kako čini taj ibadet, to je uslov da slijedi ovaj, da slijedi ovaj šerijat ono sa čime je došao ovaj šerijat. I drugo, da taj ibadet koji ispravno čini, čini jedino i samo u ime uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala. Ta'bud je wa la tušrika bihi shay'a. Da Allaha obožavaš i ništa mu ne pridružuješ. Dakle, ništa u svome ibadetu da ne pridružuješ uzvišenom Allahu dželle I zato onaj koji čini ibadet ili učini bilo koju vrstu ibadeta nekome drugome mimo uzvišenom Allahu Đelešanuhu čini širk i najveći grijeh koji postoji na ovom svijetu. I uzvišeni kaže Inna Allahe la en Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Wa jagfiru ma dalika limen a oprašta mimo toga, toga grijeha manje od toga kome hoće. Dakle, uzvišen Allah ne oprašta čovjeku koji umre sa takvim dijelima, kao mušrik, ne došavši teobe, ne pokajavši se, ako umre kao takav, uzvišen je Allah mu nikada neće, nikada mu neće oprostiti taj grijeh. A oprašta mimo toga što hoće. Dakle, ovo je osnova svih dijela i osnova onoga što vodi ljude u džennet. qimu sala I da obavljaš namaz. El mektube. Namaz koji ti je propisan i naređen. Otu eddije zekat el mafruda i da zekat daješ koji ti je propisan. Zekat na imetak. Otu suma ramadane i da postiš mjesec Ramazana. Kale al-a'rabiju, a reče taj čovjek koji je došao, reče Allahovom poslaniku, ali sallatu wasalam, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فلينظر إلى هذا Zatim reče ovaj čovjek tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša neću ništa povećati na ovo niti ću šta od njega oduzeti. Pa kada se okrenuo reče Allahu poslanik ali selam kome je drago da vidi čovjeka od stanovnika dženneta neka pogleda u ovoga. Ko želi da vidi džennetliju na ovome svijetu, neka pogleda u ovoga čovjeka. Ono što možemo zaključiti iz ovoga jeste ako čovjek dođe sa onim što mu je naređeno od ove vjere i na to ništa ne dodaje posebno vezano za nafile i dodatne ibadete mimo onih propisanih, nužnih da se moraju obaviti, ako ove ibadete obavi kako treba, ispravno, garantovan mu je džennet. I u ovome je upravo odgovor svima onima koji govore i kažu farzovi to se mora obaviti. Ako ti hoćeš džennet da dobiješ, onda moraš činiti na file i moraš nešto dodatno činiti. To nije nužno za ulazak u džennet. Ovdje se govori o ulasku samome u džennet. Sam ulazak u džene, dakle, zahtjeva ovo ispravno vjerovanje i rad po islamskim šartovima. Ako se to ispravno bude radilo, sa Allahovom pomoći to je dovoljno za, za džennet. Ovdje isto tako postavlja se pitanje kako Allaho poslanik, ali sad nekome može garantovati na ovom svijetu da će biti lija, jer znamo da uzvišen je Allah ta'ala sudi ljudima i da niko s njim u sudu i presudi ne učestvuje, a presuda će tek biti na, na sudnjem danu, tako da mi ne možemo ni, za čovjeka koji je pao na bojnom polju, boreći se protiv kafira, izgovarajući šehadet, jel da, za koga smatramo da je šehid, ne možemo reći da je dženetlija, jer ne znamo njegov nijet. Odgovor na ovo pitanje jeste da uzvišeni Allah tabaraka ta'ala je poučio svoga poslanika, ali sad samo pogledu toga čovjeka. I on ništa od sebe nije govorio i za ovog čovjeka kaže ko hoće da vidi džennetliju neka pogleda ovoga čovjeka. Dakle, obavijestio ga je uzvišen je Allah da je taj čovjek od, od džennetlija. Vidjet ćemo u drugim rivajetima gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem eflehar ređulu in sadak. A ovo je jedna druga situacija i, i to ćemo opisati. Kaže za jednoga čovjeka koji kaže ništa Boži poslaniće, ali neću dodati na ovo, niti ću oduzeti. A onda mu on kaže efleha ređulu in sadek. Kada je otišao, kaže za njim, uspio je čovjek ako istinu je rekao. Dakle, ako izvrši ono što je rekao, bit će od onih koji su uspjeli, to jeste bit će od, bit će od dženetlija. Ali u ovom slučaju ovdje, resula ali sad sam mu garantuje džennet, ali vidimo da je to rekao felemma walla, nakon što je otišao nije htio reći to pred njim. Zašto? Imamo jedan osnovni razlog, a to je da se ne osloni na to obećanje, pa iako mu je obećan džennet, da ne bude, Allah neće svoje obećanje iznevjeriti, njegov Resul, ali sad sam koji govori svakako po vahju, ali iako će u džennet ući, može mu se, ne daj Bože, desiti da umanji svoja dijela. Da se osloni na ulazak i obećanje ulaska u džennet, pa da ne bude radio koliko je priradio. Tako da ostaje čovjek njemu nepoznanica, da li će ući u džennet, radit će dakle i dalje dobra djela i truditi se da dobije Allahovo zadovoljstvo. U ovom hadisu se još navodi, dakle, treba spomenuti da nije spomenut hađ. Zašto? Zar nije hađ od islamskih propisa. Spominje se šahadet la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, dakle ibadet uzvišenom Allahu, iskreni ibadet, zatim se spominje obavljanje namaza, davanje zakijata i post mjeseca Ramazana. To nije uopšte problematično, Ulema neka spominje da tada hađ nije bio propisan, a imamo druge hadise u kojima se spominje e, koji su to islamski šartovi i osnove islama I u njima se spominje وَتَحُجَّ الْبَيْتَ in istata'ate ilaihi sabila. Da hađ obaviš ako si u mogućnost. Dakle, i hađ u ovo spada, ali u vremenu kada je bio pitan Allahu poslanik, ali sad sam ovome, hađ tada nije bio naređen. Ko što znamo da je bilo perioda kada nije ni zekijat bio naređen, ni post i tako dalje. Dakle, ono što možemo zaključiti iz ovoga hadisa jeste ako čovjek ispravno i iskreno bude izvršavao farzove koje mu je uzvišeni Allah propisao u njegovoj vjeri, to mu je dovoljna garancija da će ući u džennet. Uz onaj prvi i osnovni šart, a to je ibadet uzvišenom Allahu Đalešanuhu, iskreni ibadet i nikoga da mu u tome ne pridružuje. Ovaj hadis koji smo malo prije spomenuli, sličan njemu je i ovaj koji ćemo sada citirati, a spominje ga Buharija i Muslim, kao i Nesajja, i Ebu Davud i drugi, a u kome se kaže An Talhat ibn Ubejdillahi kal Ja'a rajulun min ehli neđdin Prenosi Talha ibn Ubejdullah govoreći da je došao čovjek od stanovnika Neđda, jedne pokrajine jednog predjela na arabijskom poluotoku, Thair Resi, koji je bio čupav, raspršene kose, ne nesma'u dawija sautihi wala nefkahu ma Čujemo da nešto govori, ali ne razumimo šta govori. Hatta dana fe idha huwa jes'elu anil islam. Dok se nije približio, kad pita ono islamu. Fa kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hamsu salavatin fil jevmi wal lejle. Pet maza u toku dana i noći. Fa kala hel alejje gajruhun. Pa pita, imam li ja obavezu neke druge namaze klanjati mimo ovih? kale la illa ente tawwa. Kaže mu ne, osim da te tawwa činiš, to jeste dobrovoljno nešto da činiš. Kale wasijamu šehri ramadan. Da postiš mjesec Ramazana. Kale hel alaje gajruhu, imam li ja obavezu nešto drugo da postim? Kale la illa ente tawwa. Ne imaš obavezi, osim ako hoćeš dobrovoljno to da činiš. Kale, wa zekara lehu, lehu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallame ez zekate, fa kal, hel alaje gajruha, fa kale, la illa ente tawwa. Pa mu je Rasulullah alaihi sallam spomenuo zekat, a on kaže ne, nisi dužan ništa mimo zekata osim ako hoćeš dobrovoljno. kale fa adbara vahu wa huwa I okrenu se čovjek i ode govoreći: "Wallahi la ala hada wa la Tako mi Allaha ništa neću na ovo dodati, niti ću od ovoga umanjiti. Dakle, izvršavat ono što mi je naređeno i propisano i ništa dodatno neću raditi, niti ću šta oduzimati od ovog naređenog. Ta kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pa mu reče Allaho poslanik alaihi sallatu wasallam, eflaha ređulu in sada, čovjek je uspio ako istinu govori, to jeste da će izvršavati ovo što mu je naređeno i da neće ništa više dodati niti da će oduzeti. Ovdje treba napomenuti da se radi i govori o ulasku u džennet. Dakle, ovo je potrebno kao osnova ulaska u džennet. A ljudi će biti nagrađivani prema svojim dijelima i njihova u džennetu će biti mjesta prema dijelima koja su na ovome svijetu radili. Pa se može desiti da su dvojica ljudi klanjali isti namaz, a ovome je polovica toga namaza primjena, a drugome trećina. Isti namaz kao farz su obavljali, ali nisu isto bili skrušeni, nisu razmišljali u namazu i nisu bili prisutni isto, tako dalje, tako da se razlika, da se i u tome pojavljuje razlika među, među njima. Drugo, što čovjek više radi dobrovoljnih ovih ibadeta, ovaj tatavu, u stvari nakon ulaska u džennet Allahovom milošću dobiva veći stepen po svojim dijelima. Dakle, što više radi dobrih dijela, sve će sa Allahovom pomoći i milošću dobiti veći stepen u džennet. Hadis Božijeg poslanika, ali selam, od Sufjan ibn Abdillah Thakafija, u kom je kaže, kultu ja Rasulallah, Kul li fil islami qavlen لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم prenosi se od Sufjan ibn Abdullaha Sekafija u hadisu koga bilježi Muslim i Ahmed u svome musnedu gdje se kaže rekao sam o Allaho poslaniće reci mi u islamu i o islamu nešto nakon čega nikoga poslije tebe više neću pitati. A onda mu kaže Resulullah alaihi sallam kul amentu billahi tome Reci, vjerujem Allaha, a zatim ustraj. Zatim budi na tome ispravnom putu do kraja svoga života. Iz ovog hadisa se može više pouka izvući. Kao prvo, da nije dovoljno samo u određenom periodu čovjekovom prihvatiti istinu, već pored prihvatanja istine potrebno je na njoj ustrajati. Zato kuranski ajet kaže: "Wa bil haqqi wa bis sabr." jedni drugima preporučuju istinu, a najveća istina jeste vjerovanje iskreno i čisto i rad po tome, a nakon toga jedni drugima preporučuju strpljivost, ustrajnost, čvrstinu, izdržljivost na pravome putu. Jer nakon imana čistog i čvrstog dolazi zasigurno iskušenja ljudima. I zato nije dovoljno da čovjek samo u jednom trenutku prihvati istinu i da se za tu istinu žrtvuje, a nakon toga, na kraju svoga života, da promijeni to, da ostavlja svoje obaveze, da radi kako ne treba. I zato je vrlo važno kakav će se čovjek susresti sa uzvišenim Allahom Jer će biti proživljavan onako kako preseli, onako kako je pred kraj života živio. Dakle, čovjek treba da nastoji da kako je prije radio dobra djela, da još više pred kraj, pred kraj radi dobra djela. E, govorili su nekim ashabima, Allah ti se smilovao, zar nisi kao mladić primio islam? Zar nisi se borio na Allahovom putu? Sada kada si ostario, što, sebi, što se sebi ne smiluješ? Što sebi malo ne olakšaš? Što toliko sebe opterećuješ u namazu, postu, učenju Kur'ana i tako dalje? A on mu odgovara jednim jasnim primjerom i kaže zar nisi gledao kada se konji utrkuju pa ćeš vidjet da veliki napor ulažu na početku svoga puta. A kada dođu pred cilj, onda one posljednje snage svoje ulažu i najjeću snagu daju upravo tu na cilju. A kaže ja sam već došao do svoga cilja. Dakle, približila mi se smrt, hoću upravo sada pred smrt da što više radim dobra djela i da ulažem truda i snage da ne bih kasnije požalio što mi je prošao život, a ja sam, a ja sam bio u nemaru i vrijeme mi brzo prolazilo. Drugo, kaže, kažemo Resulullah ali sad sam, kul amentu billah reci vjerujem Allah, zatim ustraj. Što znači da ovdje vjerovanje obuhvata i rad, ne samo vjerovanje kao i etikad, ubjeđenje, već i rad po tome vjerovanju i onda nakon toga ustrajnost na tome, na putu. Dakle, iman uz, uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, obuhvata kako ubjeđenje i vjerovanje, tako i govor i rad tome ubjeđenju i vjerovanju. Kao što je važno da čovjek vjeruje, još je važnije da u tome ustraje. Thumme, zatim ustraje. Što znači to ustrajavanje potrebno mu je jedan duži period da čovjek se učvrsti u tome imanu i ustraje u njemu da ne popusti. Prenosi se od Ubadet ibn Samita radijallahu anhu da je Božji poslanik ali sad sam rekao Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa hawlehu isabetum min ashabi a oko njega je bila jedna skupina njegovih ashaba. Bajuni ala alla tušriku billahi Dajte mi zavjet, beju, da nećete Allahu nikoga pridruživati, da mu širk ni u čemu nećete činiti. Wala tesriku, niti da ćete krasti. Wala teznu, niti da ćete zinalog činiti, ne mora. Wala taqtulu auladakum i da nećete svoju djecu ubijati. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم niti da ćete svoju djecu drugima postavljati kao da su to tuđa djeca ولا تعصوا في معروف i da nećete biti nepokorni u onome što je vjerom propisano i što je poznato فمن وفى منكم فأجره على الله ko od vas to ispuni njegova je nagrada na Allahu Allah uzvišen će ga nagraditi. ومن أصاب من ذلك شيئا ako od toga nešto učini od ovih grijeha fa'uqiba fi dunya pa bude kažnjen na dunjaluku na ovom svijetu fa huwa kafaratu lahu to mu je kefaret za ono što je učinio. Jer uzvišen je Allah svoga roba ne kažnjava dva puta za jedno dijelo. Već ako ga kazni na ovome svijetu, to će mu biti kefaret i iskupljenje za taj grijeh. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا Ako od toga nešto učini, ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ Pa ga Allah pokrije u tom je grijehu. Ne dadne da taj grijeh postane poznat među ljudima, da ga ljudi vide i saznaju za njega. Fehuwa ila Allah. Onda taj čovjek i njegova djela su kod Allaha. In ša'e afa anhu. Ako hoće, Allah će mu oprostiti ih. Wa in ša'e aqabahu. A ako hoće, kaznit će ga za to. Da vidimo neke pouke iz ovoga hadisa isto tako. Resulullah a.s. kaže jednom od prvih ashaba Ensarija, Ubadet ibn Samitu, traži od njega i njegove skupine da mu dadnu zavjet. Ovaj zavjet traži Resulullah a.s. od svojih ashaba. I ovaj zavjet se traži od ljudi, od strane halife, vladara muslimana i onoga koga je postavio taj halifa. Pravedni vladar muslimana koji sudi po, po po zakonu ove vjere. Beja se ne daje drugim ljudima. Emiri koji postoje u određenim radnjama i poslovima su emiri koji imaju svoje određene ograničene ovlasti i ovlaštenja. Kao što imamo primjer emira na putovanju. Da li emir na putovanju može narediti onome koga slijedi i koga je izabrao za toga emira? Može li mu narediti nešto od ovih dunjaločkih stvari, između ostalog da mu kaže ti ćeš sa svojom porodicom preseliti se tamo, ti ćeš ići na studiranje, ti nećeš, ti ćeš ovo ovaj, da li to ulazi u, u emirstvo to koje mu je dato? Svakako da ne ulazi. I danas ćemo naći neku vrstu podvajanja među muslimanima upravo u nepoznavanju ovog principa emirstva i davanja beji i davanja prisege i zavjeta tim emirima. I zato na to je posebno obratio pažnju kako imam i šafija, tako i šeho islam ibn mije, i drugi odulemi. ulemi. Imam i Šafija, spominjući u svojoj risali ovu našu današnju situaciju, rekavši ako se desi muslimanima da ne budu imali svoga jednog vladara, pa se rasprše po zemlji i budu slabi, nije dozvoljeno jednoj skupini da traži od ostalih da im dadnu prisegu. Zašto? Jer će upravo to na taj način biti put do podvajanja i odvajanja u razne partije. A šehol Islam, one koji to čine na taj način, kaže oni su kao skupina Džingis Kana, onih koji sude po džahilijetskim običajima. To s druge strane ne znači da se muslimani neće i ne mogu udruživati i raditi zajednički. Čak nasuprot imamo kuranski ajet u kome se kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Međusobno se potpomažite na dobročinstvu i bogobojaznosti. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ i nemojte se podpomagati u grijehu i u neprijateljstvu. Dakle, muslimani će se organizovati i u ovakvim teškim ustojima u, u kakvim smo se našli kao umet. Ali to ne znači da će jedni drugima beja udavati i prisegu onu koja se daje halifi i koja je spomenuta u hadisima Resula, ali sad samo kojima se kaže ko umre, a na vratu mu nije taj zavjet i ta prisega umire džahilijetskom smrću. To se govori o nužnosti uspostavljanja hilafeta i davanja zavjeta i bejaj glavnome imamo muslimana halifi i onima koje je taj halifa i predvodnik muslimana postavio. Ali mi u odnosu sa drugim muslimanima postupamo kao što kaže imam At-Tahavi, mi smo svakom muslimanu prijatelji u onolikoj mjeri u kolikoj se pridržava Kur'ana i sunneta, a neprijatelji u onolikoj mjeri u je ostavlja Kur'an i sunnet. Što znači ova podvojenost ne smije biti prisutna kod muslimana. Da se kaže ja sam pri toj skupini i ko je pri toj skupini on je samo na pravome putu. Drugi ko se nije pridružio njima on je na dalaletu, on je na krivome putu i drugi su nam neprijatelji koji nam se nisu pridružili. To ne smije se desiti kod muslimana. Dakle, pitanje toga emirstva je u pogledu ovih stvari u kojima su odabrani emirstva ograničenog karaktera. Samo u pogledu onoga u čemu su bili odabrani, vezano za davet, vezano za džihad na Allahovom putu, vezano za put i tako dalje. Dakle, ta emirstva su vezana upravo za tu oblast iz koje su i, i izabrani. S tim što to nije ono emirstvo koje nam se naređuje u hadisu Božijeg poslanika, ali sad sam i ona pokornost o kojoj se govori ko je pokoran mome emiru, pokoran je i meni, ako je pokoran meni, pokoran je uzvišenom Allahu, već je to po hadisu Resula sam el muslimuna ala šurutihim. Muslimani su prema svojim šartovima. To jeste ako smo se dogovorili pod ovim uslovom da, da ćemo zajednički raditi, onda je ta obaveza prema dogovoru, a ne prema izričitoj naredbi navedenom u Kur'anu i sunnetu Resula alaihi salatu wasalam. on ala alla tušriku billahi žeja. Kaže Resulullah alaihi salatu wasalam, dajte mi zavjet da nećete širk Allahu ni u čemu činiti. I to je zavjet Resulullah alaihi salatu wasalam i to je zavjet koji čovjek daje u pogledu svoje vjere. Da će biti, dakle, iskren u pogledu vjerovanja u uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i da će jedino njemu ibadet činiti. Wala tesriku, da nećete krasti, da nećete nemoral činiti, da nećete ubijati svoju djecu, da nećete jednim drugima postavljati svoju djecu kao da je njihova djeca, da nećete nepokorni biti u onome što je propisano. Naći ćemo u Kur'an Kerimu da uzvišeni Allah opisujući nam svoje poslanike kaže da su neki pozivali na jedno, drugi na drugu U pogledu ovih propisa ali kod svih je bio isti princip osnovni. A to je Ja kao mi abudullahe ma lekum min ilahin gajr. O moj narode, Allaha obožavajte, vi drugog Boga osim njega nemate. Svi su to pozivali. Ali u pogledu ovih propisa koje ovdje vidim, nemojte zinalog činiti, nemojte krasti, nemojte ubijati svoju djecu i tako dalje. Vidjet ćemo da su Allahovi poslanici posebnu pažnju pridavali otklanjanju grija koji su se pojavljivali u njihovo vrijeme. Kod Luta, ali i sedam, vidjet ćemo da on kaže, o moj narode, ete tune zukerane min al alemin, zar vi prilazite muškarcima od svijeta, nemorali, najgoru vrstu nemorala činite, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ i ostavljate ono što vam je Allah stvorio od vaših žena i tako dalje. Kritikuje ih u pogledu toga nemorala koji su činili. Naći ćemo kod Ashabul Ejke, kod Medjena, njihovog poslanika Šuajba, a.s. da kaže Euful kejle, wala tekunu minel muhsirin, وَيَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Jer su u njegovo vrijeme varali puno. Na vagi, na mjeri i tako dalje. Pa im kaže, ispunjavajte, pravedni budite u vaganju. I nemojte umanjivati kada vagate ljudima i tako dalje. Kod drugih Allahovih poslanika naći ćemo da su obraćali pažnju na otklanjanje upravo tih grijeha koji su tada u to doba bili prisutni. I ovdje kada Resulullah a.s. kaže wala tesriku nemojte, nemojte krasti wala teznu, nemojte zinalog činiti, tako dalje. Dolazi jedna žena Božjim poslaniku, ali sad sami kaže, a Božiji poslaniće, zar može jedna slobodna žena, časna žena, zinalog da čini, nemoral da čini? Čak i u džahilijetu, kod njih je bilo nekih principa moralnih. I zato Resulullah ali sad sam dolazi da upotpuni moralne vrline. Ne da ih osnuje jer su one već postojale, jer ostaci prijašnjih objava, vjerovjesnika, su bili među ljudima, ali došao je da otkloni one negativnosti i potpuni, i u ih. Pa kaže, zar može jedna slobodna časna žena zinalu da čini nemoral? Ali ova vjera nije objavljena jednoj kategoriji ljudi, nego svim ljudima. I zato se u hadisu Rasula a.s. kaže Hijarukum fil džahilijeti, fil islami idha fekuhu. Najbolji među vama u džahilijetu su najbolji među vama i u islamu ako shvate Allahovu vjeru i prihvate Ovaj hadis prenosi se od Božijeg poslanika, ali sad selam, u Buhariji i u muslimu. En nasu adin, ljudi su kao rude. Nisu iste. Vrijednosti među ljudima, nisu svi ljudi isti. Ke ma'adin il od Kao ma'adin, kao rude što vidimo zlato i srebro. Hijaruhum fil džahilijeti, hijaruhum fil da faku Najbolji u džahilijetu su najbolji i u islamu ako, ako shvate islam, ako ga prihvate. I zato vidjet ćemo Boži poslanik, ali sad selam, da kada se ženio, na primjer, uzimao je od najboljih porodica. Od porodice Ebu Bekra, od porodice Omera radijallahu anhu. Uzimao je od prvaka ljudi koji su bili prvaci u svojim narodima, u džahilijetu. Hojej ibn Ahtab, to je bio prvak židova u Hajberu. On ženi njegovu kćer Safiju. Ti ljudi koji su u džahilijetu se isticali po svojim vrijednostima, isticali su se i u islamu, svakako, kad shvate islam. A vidjet ćemo isto tako i da je davo svoje kćerke Boži poslanik, ali sam najboljima kao što je bio Osman radijallahu anhu, Dhun Nurein, dao mu dvije svoje kćerke, jednu, prvo jednu, pa onda kada je ta preselila na Ahiret drugu, pa Alija radijallahu anhu i tako dalje. Dakle, ovaj govor je upućen svim muslimanima, ne samo određenoj kategoriji ljudi. Da ne kradete, Ola teznu zinalog da ne činite, da ne ubijate svoju djecu, bilo koji način i vrsta ubijanja djece, kada u tu djecu bude udahnuta duša, bez obzira da li su rođena ili još nisu rođena. U, to je ubistvo djeci. Bilo da se radi prije rođenja ili poslije rođenja. Dakle, nije dozvoljeno ubijati djecu i zato će čovjek biti odgovoran na sudnjem danu pred uzvišenjem Allahom Da drugima ne postavljate svoju djecu i zato Boži poslanik ali sad sam kaže od kufra je da se čovjek pripisuje nekome drugome, zna da mu je to otac, on kaže nije to moj otac i tako dalje, ne bi li zanijekao možda to porijeklo ili nešto što je taj njegov otac radio, čega se on stidi. Pa to Resola, ali sad sam spominje, kao jedan vid kufra. Wala ta'asu fi ma'ruf i da budete pokorni u ma'rufu, onome što je poznato. Femen wafa minkum fe ala Allah. Ko od vas, to ispuni njegova nagrada i na Allahu. Jer Allah daje nagradu. Ništa čovjek od one prave nagrade na ovome svijetu ne dobiva. Ono sve što dobije, to nije ta nagrada koja mu je obećana. Jer uzvišen je Allah kaže wa in nema, vi samo tu feuna uđurakum je umel Uzimate i dobivate potpune svoje nagrade na sudnjemu danu. Na ovome svijetu kako god ti dobro uzvišen je Allah te barek ta'ala dadne, to nije ta nagrada i to nije ono što ti je obećano za to dobro djelo. Prave nagrade su samo i nema, samo bit će vam ispunjene i date u potpunosti na sudnjem danu. Ali mu'min, alhamdulillah, svojim dobrim djelom dobiva zadovoljstvo i rahatluk duše, dobiva uvećanje imana i tu ljepotu slasti imana koja se spominje u hadisima Resula, ali sad sam, koja se ničim na ovom svijetu ne može zamijeniti. Neka i ne imaš, neka si u ovome ili u onome stanju, u teškoćama, ovim dunjalučkim, ali imaš li taj iman i jel ti se on uvećava dobrim dijelima i ibadetima, zadovoljstvom uzvišenog Allaha, te baraka wa ta'ala, to ti je najveća blagodat na ovome svijetu. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا Ako nešto od toga učini, od ovih spomenutih grijeha, ali mimo širka, jer imamo hadise, imamo ajet, prije toga ajete koji govore da uzvišeni Allah ne oprašta širk. Čovjeku koji umrije kao takav ne pokajavši se za, za širk učinjeni. I zato bilo koji ibadet koji se čini uzvišenom Allahu, ako čovjek učini nekome od ljudi širk je učinio ili bilo kome drugom ima Allah. makar klanjao, postio, zekija davao, hađ obavljao i mislio da je musliman. Ako ode i imao mi, nažalost, takvih mjesta gdje ode i okrene se prema kaburu i klanja tu. Gdje moli mrtvoga, pomozi mi taj i taj, i Allaha, traži posredništvo, kao što su mušici tražili posredništvo od kipova. I govorili, ovi kipovi nisu grijeh Allahu činili, pa neka oni posreduju kod Allaha. Ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Kada im se kaže što obožavate te kipove, oni kažu mi njih ne obožavamo ni zbog čega drugog, samo da nas oni Allahu približe. Mi opet hoćemo Allah. Kad kažeš ovima koji se obraćaju tim evlijama i tim, Allah najbolje zna ko je evlija, tim ljudima koji su preselili, zašto to radite? Znate li da se dova, da je dova ibadet, a ibadet može biti učinjen samo uzvišenom Allahu te baraka oni kažu, oni su preselili, otišli sa ovoga svijeta, a znamo ih kao dobre, pa su bliži Allahu, pa molimo njih da oni zamole Allah. Čisti žir. Ako umre kao takav, nikad uspjet neće. I sa tim stvarima čovjek mora dobro obratiti pažnju. Bilo koji ibadet, bilo šta da se radi, ako se radi nekome drugome mimo Allaha, tabaraka wa ta'ala, to je širk. Jer ibadet samo Allahu može biti. I u tome nema koristi ni ovaj ni onaj izgovor. Ibadeti se smiju činiti samo uzvišenom Allahu te Bilo koja vrsta ibadeta. Radilo se to o dovi, radilo se to o namazu, radilo se to o klanju ime Allaha ili ako čini širku ime nekoga drugoga, osim uzvišenog Allaha. Radilo se o tavafu, da ode oko nekog groba tavafiti ili tako dalje. Smatrati nešto da je sveto, čovjeka da, da čovjek propisuje šerijatske propise i da on što kaže da je to neprikosnoveno, a uzvišeni Allah to jedino može propisivati, vladati po zakonima koje Allah nije propisao, Allah nam dao u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, i u sunnetu Rasula, ali sad sam, kakvi su propisi za sve, a ljudi to ostavljaju po strani i misle da je dovoljno klanjati i postiti i zeka činiti i hađ obavljati i šehadet govoriti, a ne suditi po Allahovim zakonima. Uzvišeni Allah kaže وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Oni koji ne vladaju po Allahovim zakonima, po onome što je Allah objavio, to su pravi kafiri. Bez obzira što klanjali i postili. Jer se mora činiti i badeti jedino Allahu te baraka wa ta'ala. A ko je taj ko piše zakone i propisuje ljudima i kako će ibadeti, a vrsta ibadeta jeste i to kako će se vladati i suditi po Allahovom zakonu. I od riječi kufra je da se kaže mi hoćemo i smatramo da je to najbolji zakon, zakon demokratije, zakon ovoga ili zakon onoga. To su riječi kufra neuzubila. I na to čovjek mora obratiti pažnju, jer time izlazi iz svoje vjere. I tu je šeitan najveći uspjeh polučio. Kad te zavara da misli da si ti na pravome putu, a ti ne uzubila sve bliži džehennem. Dakle, bilo koji ibadet samo se Allahu smije činiti i nikome drugome. Koliko mali ili koliko veliki čovjek je zbog mušice ušao u džennet, a drugi zbog mušice u džehennem. Prolazili su jedan i drugi pored jednog naroda koji je obožavao kipa svoga i kažu nećeš proći ovda dok to i to ne uradiš, dok žrtvu ne prineseš. Kaže ja nemam, kaže barem mušicu prinesi. I on kaže pa šta je jedna mušica? Prinese je mušicu, širka Allahu učini i u džehennem ode. Drugi čovjek prolazi i kažu mu isto tako. On kaže ja nikome Allahu širk ne čini. ničim. Ubiju ga i ode u džennet. Zbog mušice ova i onaj. U Kur'anu se ne kaže koliki širk Allahu učiniš. Čime širk učiniš. Već se kaže men jušrik billah. Ko bilo u čemu Allahu širk učini. I zato kad mušrici na kijametskom danu oni koji su uzvišenom Allahu te wa u bilo čemu širk učinili i nisu od toga te obe došli, nisu se pokajali, kad vide na sudnjem danu Allah oprašta ovo, Allah oprašta ono, jerhamukallah. Allah oprašta mnoge i velike grije oprašta. Onda će oni poželjeti i ponadat se da će i njima biti oprošteno. Pa kažu, Wallahi Rabbina, tako nam Allaha našeg gospodara, ma kunna mušrikin. Mi nismo bili mušrici. Mi nismo širk činili. A uzvišen Allah nam kaže, وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ لَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ a većina ih neće vjerovati Allaha ako njemu u ibadetu nekoga neće pridružiti. Ako nekoga njemu u ibadetu neće pridružiti. I vrlo je to opasno. I to čovjek mora najbolje da poznaje. I to se u najšim medresama najviše mora učiti. A nažalost toga ne ima da se uči. Predmet teuhida Allahove jednoće. Uči se tevhid u našim medresama. Ali ne ovaj tevhid o kome mi govorimo. Jednom čovjeku kad smo govorili o tome, kaže, pa ja znam te vidjeti kako se uči. Jel to to? Jel to poslanik, ali sam sam radio? Gdje da se poznaje Allahov hak i Allahovo pravo i ono što on neće oprostiti ako čovjek umre kao takav? Ove su stvari najvažnije s jedne strane, a s druge najopasnije. Tako su precizne da ih čovjek u detalje i posebno mora i dužan je poznavati. I mušici će se kleti i govorit će, nismo mi bili mušici. Misle Allahu da će slagati. I onda Allah kaže, el jeume nahtimu ala efahim. Danas ćemo mi zapečati njihova usta. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ i govorit će nam naše ruke وَتَشْهَدُ أَرْجُلُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ I svjedočit će njihove noge onome što su oni bili radili. Što znači pokazat će se njihova djela kakva su bila. Pa će njihove kože progovoriti. A oni će reći, zašto vi protiv nas svjedočite i vi ćete se u džehennemu pržiti? Lime hituma alejna. A onda će njihove kože odgovoriti, entakan Allah, elledi entaka kulle šeji. Dao je da progovorimo Allah koji je dao da sve progovori. Čovjek je zbog mušice ušao u džennet, a drugi zbog mušice u džehennem. Prolazili su jedan i drugi pored jednog naroda koji je obožavao kipa svoga. I kažu, nećeš proći ovda dok to i to ne uradiš, dok žrtvu ne prineseš. Kaže, ja nemam. Kaže, barem mušicu prinesi. I on kaže, pa šta je jedna mušica? Prinese je mušicu, širka Allahu učini i u džehennem ode. Drugi čovjek prolazi i kažu mu isto tako. On kaže, ja nikome Allahu širk ne činim. Ničim. Ubiju ga i ode u džennet. Zbog mušice ova i one I danas je vrlo opasno ono što se radi. Kod nas neka mjesta se smatraju svetim, odabranim i barek mjestima, a zato nikakva dokaza nema. Ma enzel Allahu biha min sultan. Allah nije objavio o tome ništa. To, je izmišljeno. Kao što je jedno mjesto koje se zove Ubosni Lastavica. Kod smatra se da je to mjesto posebno tu određeno vrijeme da se dolazi, da se tu dova čini, nazivaju ga dovištem, a zna se da je na tome mjestu da su se okupljali stari mušrici, bogumili i da su to svoje, tu svoje ibadete činili. Dakle, po onome nacionalnom idemo i mi da tamo i bade činimo gdje su naši stari činili, ali mi ćemo ovo raditi kao što muslimani rade do većine i tako dalje. Hoće da pomiješaju istinu sa neistinom, a to ne može proći u ovoj vjeri. Pita čovjek Božijeg poslanika, ali sad sam sam, Božji poslaniće, ja sam se zavjetovo da zapoljem kurbana na tom i tome mjestu. A on ga pita, jel na tome mjestu bio mušički praznik? A pod praznikom se smatra i vrijeme, i mjesto, i čin da su nešto radili na tome mjestu. Ili da je kip neki bio i tako dalje. Ima li šta mušličko da se veže za to mjesto? Kaže, nema Boži poslaniće. A on kaže, onda ispuni svoj zavjet. Što znači, ako ima, ne dolazi u obzir nazivaju mali hađi, umra i svakako ne bi se na taj način privukli ljudi da tu što više u grupama dolazi. To je jedan od najvećih bidata, ali ne bidata u amelu, u dijelu, nego bidata u etikadu, u vjerovanju i ubjeđenju koji mogu čovjeka izvesti iz imana. Toliko su opasni. Ali sa tim stvarima se nije igrati. Dakle, Božji poslanik, ali sad sam tome čovjeku, kaže, kad nije to mjesto na njemu ništa mušičko bilo, možeš svoj zavjet ispuniti na tom mjestu. I dovu čini Allahu i kaže Allahumme la teđal kabri ida. Bože, ne učini moj kabur praznikom. A rekli smo da se praznik može odnositi na mjesto, može odnositi na vrijeme, u određenom vremenu da se to radi, što Allah uzvišeni nije propisao, može da se radi na određeni način, da se nešto uvede od vjere što tu nije propisano bilo. Drugim riječima, ne dozvoli uzvišeni Allahu da me ljudi obilaze u određeno vrijeme, da veličaju mjesto moga kabura, da tu posebne ibadete čine, da tu posebne dove čine i tako dalje. La teže al kabri ida. Bože, ne učini moj grob praznikom da se ljudi tu okupljaju u određeno vrijeme i tako dalje. Da rade ono što radi na drugim mjestima. Uzvišeni Allah mu je to tu dovu uslišao i primio, iako neki pojedinci opet pokušavaju, ja sam to vidio za vrijeme studiranja u Medini, da neki od džahila koji dođu sa strane uzmu i napišu svoje potrebe na papiriće i ubacuju dole ispod zastora iza koga je mezar Božeg poslanika, ali sad Ubacuju te papiriće svoje, ne bi na taj način svoje potrebe riješili kod Božijeg poslanika, ali Dakle, džehl vodi čovjeka na veliku stramputicu. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا Ako od toga nešto učini, od ovih grijeha, mimo širka, فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا Pa bude kažnjen na dunjaluku, فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ To mu je kefaret i brisanje tih grijeha. Jer uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala dva puta ne kažnjava za jedno djelo. U drugom hadisu Rasula ali sad sam se spominje da čak kada trn čovjeka, muslimana, ubode, da mu to bude njegovim kefaretom. Kefaretom za njegova djela. Trn, pa onda se spominje isto tako hemmun, a to je briga, tuga, zabrinutost i bilo šta od teškoća na ovome svijetu. Šta god te od toga zadesi, sve ti to biva kefaretom za učinjene grijehe. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا Ako od toga nešto uradi, thumme setarahu Allah. ga ne kazni na ovome svijetu, nego ga pokrije. Ljudi to ne saznaju. Zato se u hadisu Rasula sam kaže svi ljudi su u dobru osim onih koji javno to rade. Koji po noći urade jedan grijeh, Allah ih je pokrio, a oni osvanu pa ljudima pričaju to i to sam uradio. Dakle, svi ljudi su u dobru, u osnovi dobra i imana i vjerovanja, Pored toga što znaju nekada i grijeh učiniti, pa te obe dolaze i im Allah oprašta i tako dalje, osim onih koji javno čine grijehe ili ih pričaju ljudima, a Allah ih pokrio. I zato je pogrešno shvatanje i govor onih koji kažu kad zna Allah, neka znaju i ljudi. Da li znaju ljudi ono što zna Allah? I znaju, treba li da znaju ljudi ono što zna Allah? Dakle, ne može to biti i to je pogrešno shvatanje. I ne mogu, zar smo ljude stavili Eđa'alne nase lillahi nida, jesmo ljude učinili Allahu drugovima, da oni trebaju da znaju i ono što Allah zna, pogrešno potpuno shvatanje. Ako ima neko neki grih, neka ga pokrije. I nije dozvoljeno ga pričati, osim u jednoj situaciji, ako se radi o grijesima iz džahilijeta, kojima čovjek želi da omrzne taj grijeh drugima. Kao što su neki ashabi govorili i opisivali kakav je bio gadan grije i ružan grije onih koji su vodili svoje kćeri, djevojčice, obukavši ih lijepo, vodili ih u pustinju, iskopavši rupu i zakopavali ih. Opisujući taj svoj grije i način kako su to radili, žele da ljudima omrznu taj džahilijet, a ne da im to privoli da im omile taj džahilijet. Thumme Allah, zatim ga Allah pokri alihi fahuva ila Allah. Allahu je njegov grijeh inšaje afa Ako hoće na kijametskom danu, oprostit će mu, wa inšaje aqabahu, a ako hoće, kaznit će ga džehennemom za taj, za taj grijeh. Govori se svakako o grijehu mimo širka i govori se svakako o grijehu od koga čovjek nije te učinio i nije se pokajao. A onaj ko se iskreno Allahu ta'ala pokaje, uzvišeni Allah mu prihvata njegovu teobu i pokajanje. Molim uzvišenog Allah ta'ala da nas pouči propisima njegove vjere i da nam ih olakša. Amin. Subhanak Allahumma bihamdika. la ilaha anta wa